يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى neka je salavat i salam na Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. A nakon toga mi smo počeli znači sa ponavljanjem gradiva. Kako? Prošli put smo napomenuli glavne teze nekoliko poglavlja koje smo obradili u prvom dijelu ove knjige. Ova knjiga se sastoji iz tri dijela. Prvi govori o imanu, drugi o širku, treći o propisima koji se vraćaju na, na imani. Širk proizilaze iz toga, tako? Pa smo mi završili ovde znači čitali fetvu po fetvu i pročitali ovo prvo poglavlje koje govori o imanu tako, o ruknovima šehadeta, o šartovima šehadeta, o stvarima bez kojih islam odnosno vjera čovjek neće biti ispravna i tako dalje. Pa smo prošli put ponavljajući završili, jel tako, zadnje što smo spomenjali jeste poslanstvo, jel tako, vjerovanje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, poslanstvo poslanika svih i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i govorili smo o imanu, jel tako, definisanju imana. I to smo završili. Sad je na redu, znači, dok smo stigli, poglavlje o definisanju taguta, šta je tagut, i do kraja, znači, inša Allahu za Allahu pomoć, večeras to da završimo. Pa definicija taguta. Prvo da vidimo definicija imana. Ko će nam reći šta je ima Kod Erlo Sunneta. Vjerovanje u srcu. Potvrđivanje riječima i i djela. I djela. Znači su sastavni dio imana. Djela su rukn. Je li tako? I ona nisu šart za potpunost imana, nego su sastavni dio imana. Jer ako neko kaže da su šart za potpunost imana, šta onda on u stvari misli? Da je iman i bez dijela posto, postoji, jel tako? I bez dijela da postoji, mi kažemo ne. Bez dijela ne ima imana. Dobro. Tagut, šta je to tagut? sve ono o čemu se čini ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro, jeste to tagut. Šta je, dobro, to su neki od taguta koje je nabrojio a pa tako tamo od onih pet koje je nabrojio šeh, uh, šeh Mahmudin Abdelahar, tako? Sve ono sa čim se prijeđe, je tako, granica. Od stvari koje se obožavaju, od stvari koje se slijedi, je tako, i od onih kojima se poko, pokorava. Znači, sve ono u čemu se prijeđe granica od stvari koje se obožavaju, koje se slijedi, no tako, i kojima se pokora, pokorava. Zašto kažemo od stvari? Zato što neka to nisu živa bića, tako? Neka su to neživa bića, kamenje, kipovi i tako dalje. Pa tagut je, kako kaže Ibn Qajim, ovdje znači njegova, njegova definicija znači ovo da obuhvata sve što se obožava, što se slijedi i čemu se pokorava. Misli se što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, što se slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da tako, i čemu se pokorava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno sve se misli nasuprot Allahu subhanahu wa ta'ala. Jel tako? Jer se nekad ti nekome pokoravaš, ali šta, ne nasuprot Allah subhanahu wa ta'ala, nego zato što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da mu se pokoriš, jel tako? Da je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je ženi naređeno da bude pokorna može, Jel sad muž tagut? Nije zato što je joj je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i njoj je u, to, u tome pokornost Kome? U stvari Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što to Allah od nje traži. Allah uzvišen. A tako. Pa je, kaže tagut, svi ljudi, odnosno svaki narod, koje, kod kojeg se traži presuda, je tako? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog poslanika sallaha alaihi wa sallam, ili svi ljudi koji, kod koji se traži presuda mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i Rasula sallallahu alaihi sallam i koji obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili ga slijede bez znanja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači slijede ga nasuprot Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne da ga slijede zato što im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Slijede ga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili mu se pokoravaju u onome u čemu ne znaju da li je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Da li je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad ovako definišemo taguta, onda taguta ima ima pun. Hm? Onda ima pun. Znači sve ono, svaki svi ljudi kod kojih se sudi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Je tako? I njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Ili se slijedi. Slijepo slijedi znači. Nasuprot Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala naredi drugačije, a oni naređuju drugačije, oni njih slijedi. Ili mu se pokoravaju bez znanja, je tako? Da li je u tome pokornost Allah subhanahu wa ta'ala? tako? Bez dokaza, je tako? slijede ih naslijepo, tako, bez ikakvog dokaza. Da je u tome pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro. Ovo je pravilo, znači, da se zapamati. Dalje. Kakav je propis suđenja po sekularističkim zakonima? Suđenja, vladanja, da tako, organizovanja države, po sekularističkim zakonima, po izmišljenim zakonima. Kakav je propis toga? Suđenje po tim zakonima je u stvari suđenje po, po tagutu, odnosno suđenje pred tagutom. Pred tagutom. Svi sistemi koji su suprotni Allahovom šerijetu, koji su postavljeni da se po njima sudi i vlada, su suprotni Allahu subhanahu wa ta'ala šarijatu i oni su šta? Znači, pariraju Allahu subhanahu wa ta'ala šarijatu, svi ulaze u značenje tagut. Svi ulaze u značenje pod značenje tagut. Gdje svaki zakon koji parira zakon Allaha subhanahu wa ta'ala ulazi pod značenje taguta. Je li ova naša Bosna tagu? Nije malo kako. Aha, dobro. Da. Nije malo, nije malo. Ermin, šta ti misliš? Kako će naša Bosna biti tagu? Je li li? Žut slovo. Nisi dolazio na derseve. To ne <laughs> A, nek si došao kad se ponavlja gradiju, da te odmah pita. Jer kad se ponavlja gradiju, onda se ispiti, jel tako? To je pravilo. Kad se radi nova lekcija, onda ne ima ispitivanja. Dobro. Jeste, moje nemi. jeste. Kakav je, znači, kako se to, ili što se izražava kufru tagut. No tako? Na koji način se čini kufru taguta? Prvo da vjeruješ da je taj ibadet koji, koji se čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je batil. Da je batel lažan, neispravan. Je tako? Da ostaviš taj ibadet. Je tako? I da mrziš to što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? i da mrziš one koji taj ibadet čine i da se neprijateljski odnosiš prema njim prema njim. Ti ćeš u zatvora ovakve pomogu. Kako ćeš brijati s mušman? Wallahi svojim dušman. U duši, ali ja smiješ javiti. Evo ja izjav. <laughs> ja mislim da je dovoljno od mene da se odreknemo ta guta. Alhamdulillah. Wallah im razimaju. I wallah smo im neprijatelji. I tako je Allaha i oni su naši neprijatelji još prije nego smo mi postali toga svijeta. Pa hvala Allah što nam neke stvari pokaže. <clears throat> Dobro. Kogod sudi vlada mimo Allahovog zakona, šta je on? tagut. Neće biti ispravan islam nikome. Znači njegova vjera neće mu biti ispravna sve dok se od, ne odrekne taguta i dok ih ne protekfiri. I dok ih ne protekfiri. Pa neki kažu ovdje šta? Vi izmišljate neke nove osnove u našoj vjeri koji osnovu, osnovu neku tekfira, nema vjere bez tekfira, nešto se to vidi. Tako. Iz čega ovo proizilazi? Da im moraš protekfiriti, jeste? Osnovno Ha? Osnovno da Ali oni kažu da smo mi ovo sad izmislili. Koji pa proizilazi iz šehadeta? La ilaha. Nema nikakvog ilaha. Što znači? Ovo što ste vi rekli da je lat ilah, da je uzat ilah, da je menat ilah, nema njih. Šta to znači? Protekfiri smo ih. I njih i oni koji ih obožavaju. Sve smo ih protekfirali, je tako? Je tako? Illa Allah, nema ni jednog ilaha osim Allaha, samo je Allah istinski ilah. Istinski, šta? Ma'bud. Ono čemu se ibadet čini. Samo on to, samo se njemu badet čini sa pravom, je tako? Pa ovo su lažni. Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta, je tako? Govori o tome da je naređeno šta? Da se kufr u taguta čini. A kako ćeš činiti kufru taguta ako ga nisi protekfirio? Na koji način? Kako to sad ja ne vjerujem u taguta? negiram taguta, da kufr je negiranje, poricanje, osporavanje, negiranje, tako. Kako to ja činim negiranje taguta, a nisam ga protekfirio? Ako ga nisam protekfirio, onda je on legalan, jel tako? Nelegalan tek kad ga budem smatrao kafir, jel tako? Nevjernikom. A Allah subhanahu wa ta'ala to uspostavlja kroz kuranske ajte. فَمَنْ yekfur bitahu i ko učini kufruta vajutnim billah i povjerim Allah pa tamo oni što hoće da se juridune, juridune je tehakemu ila taguti žele da se sude kod taguta وقد umiru a yakfuru bi a već im je naređeno da kufru u njega učini i vidiš da ti je ovo naređeno zato ti nije ispravna vjera šta dok ne učiniš kufru taguta. A kako što učini kufru taguta? Eto tako kako malo prije objasnio. tako. Dobro, dalje. Kogod bude hvalio tagut, fali, ili ih brani raspravljajući se za njih. Kako to raspravljajući se za njih? Ha? Brani, ha? Da čuva njihov interes. Da čuva njihov interes, brani. Kad da. neko e, iznosi dokaze protiv njih, on nalazi neke druge dokaze da ih opravda i tako dalje. Jeste, jeste. Znači, da ih hvali i da se raspravlja za njih. Da u raspravama, znači da, da ih brani. Jel tako? Od koga će ih braniti ovdje? muslimana koji ih tekfire, tako. Od njih će i vran. Nema otkud drugo, otkud. Pred kim će im drugi vran. Ako neće pred muslimanima koji tekfire. Šta je sad? Šta je sa njim? Harađe minal islam. Izašao je iz islama. Makar bio postač i klanjač. Makar bio postač i klanjač ko upozna značenje la ilaha illallah, on zna da onaj ko sumnja ili se dvomi u kufr onoga koji je učinio širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je sa njim? Ko zna značenje la ilaha on zna da ovakav ko zna pravo značenje la ilaha illallah kad vidi nekoga da se dvoumi, je tako? Oko tekfira onoga da ako čini širka Allah subhanahu wa ta'ala, šta je sa njim? On zna da ovaj nije učinio kufr u tagut. Zašto? Zato što se dvomi da tekfiri onoga ko čini širka Allah subhanahu wa ta'ala. Šta je tevhid? Tevhid je kufr u svakog taguta koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je suđenje pred tagutom? Suđenje pred tagutom je vjerovanje u tagut. To je iman u tagut. Šta je dokaz? Želi da se sude kod taguta, a naređeno im da učine kufr. Šta znači? Ovo želi da se sude, a naređeno im da učine kufr. Znači da ovo što žele da se sude, da je to bio i, i iman. Jer vidite, znači, oni žele da se sude kod taguta. A Allah subhanahu wa ta'ala onda govori da im je naređeno ono što je suprotno tome, što oni žele. Oni žele da se sude, a naređeno im suprotno od toga da učine kufru taguta. Pa šta je suđenje kod taguta? Iman u tagutu. To je onda iman u taguta. Dobro? Ko se pokori učenjacima? i vladari u oharamljivanju onoga što je Allah subhanahu tajala dozvolio ili dozvoljavanju onoga što je Allah subhanahu tajala zabranio on ih je uzeo za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Ako neka vlast, ovo sad sve znači tezu po tezu, ako neka vlada vlada i sudi po onome što Allah subhanahu tada nije objavio. Ona je šta? Tagutska, neislamska vlast. Tagutska, neislamska vlast. Dobro. kakva je vlast onda u distriktu Vrčkovi Aragonska vlada. A kakva je vlada u Tuzli? A u Sarajevu? Aha. A u Turskoj? Turskoj. <laughs> Samo na da tu spomena. Da Sarajevo. To isto, toga, toga, toga. dok cure u maramama, po znači su bolje su. Ha? su. tu ne znam, tu to nisam kada je bude. U Tunisu je zakonom zabranjen da žena nosi makar maram. Maša Allah, Allah kazni od Kako makar? Makar maram. Znači, ja, to, ovo, ja. Ne, ne govora. <laughs> Od tome se ne smije ni razmišljati. Tek sad prošle godine jedan brat od u smo malo onako sa bradom smije otići. Pa da. Dobro. Kogod, ovo je sad opet iz oblast čega? kufra u taguta i vjere u Allahe, to je, je suprotna stvar, tako? Kogod pitanja oko kojih se desi spor, spor, znači razilažen, kogod ta pitanja ne vrati na Kur'an i sunnet, on nije u suštini mu'min. On nije u suštini mu'min, nego je mu'min u taguta. Zašto? zato što je narušio šar od šartova imana. Zato da se ovo sad ne, neko pitanje oko čega se desi spor. Ne svodi se na imetak, na ne znam na eh, nasljedstvo, na pračno pravo, na kazneno pravo, ne svodi se samo na to, nego Prije svega se svodi na pitanja vjeri. Tako, prije nego ova druga pitanja. Dobro. Oni koji postave sekularistički zakon ili ne moraju znači biti sekularistički bilo kakvi drugi zakon Zašto? Ovo sam se sad sjetio zato što mi insistiramo sekularistički kod nas. A negdje može biti da nije sekularistički, jel tako? Nego da bude vjerski isto. Vjerski zakon. Ali šijski, na primjer. Ili vjerski tamo neke kršćanske sekte. Znači, Islamska republika Pakistan na primjer, eto nije njihov zakon. Tako se zove. Uzmeš Pasić, piše Islamska republika Pakistan. Pa ne daje muslimanima pa pa tako oružje u ruke, ne? Oni drže. Dobro. Kaže, kogod postavi neke, znači ovdje, uh, izmišljene zakone, znači zakone mimo Allahovog smanova tajara zakona. Tako da se Oni, znači, e, izdefinišu, poredaju, organizuju sudovi i tako dalje. Oni su šta? Da bi se po tim zakonima sudilo, šta su oni? Oni su kafiri. Svi su kafiri. Je tako? Makar rekli, mi smo pogriješili a Allahov šerijat je bolji i pravedniji. Makar tako rekao. Opet su kafiri. Jer kaže ovdje, šta? Isto kao kad me neko činio seždu, kipovima kaže, ali to je batir, to nije ispravno. Opet bio. Kafir propisivanja zakona je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. To znači da niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nema pravo šta da naređi, zabranji, dozvoljava, oharamlji, ohalaljuje. Sada, Zašto niko drugi nema pravo? Zato što sve ovo posjeduje Allah subhanahu wa ta'ala. Svi smo mi Allahovi robovi. Zato nema nikog drugi pravo da se u to miješa. I to je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. I od osnovnih svojstava, jel tako, osnovnih stvari koji ulaze u uluhijet, jel tako, u oboža, obožavanje, to jest poštovanje njegovog zakona. Pa ako bude tražio sud, jel tako, i bude se sudio ili vladao po zakonu ima Allahovog subhanahu wa ta'ala šarijeta od drugih društvenih uređenja i drugih ljudskih zakona uzeo je te čije je zakone uzeo i te sisteme čije je znači prihvatio uzeo ih je za Allahove subhanahu wa ta'ala šuraka suparnik, jel tako? saučesnike u čemu? U zakonodavstvu. Dao im je pravo šta? U zakonodavstvu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. To je onaj koji ih uzmi. A šta je onaj koji sam sebi dadne to pravo da on propisuje te zakone, da sudi, da ih izglasava, da... Dobro. Kogod bude pozvan Kur'anu i sunnetu da mu se sudi pa odbije on je munafik. On je munafik. Kako to znamo? Po tekstu Kur'ana tako po tekstu Korana u suri Nur. O tako? U suri Nur, doslovno znači, stoji da oni koji odbiju, šta je sa njima? Efi i malad. Ili je to u njihovim srcima bolest? Kakva bolest? Nikak. Emir tevu, ili su posumnjali, je tako? em hafu ili se boje en hif Allahu alih da će im Allah nepravdu učiniti jer to se boje da je nepravedan šarijat nepravedan šarijat Allahu a pravedan zakon ovih lopova i bande ovih i probi svijeta koji svaki put kandiduju, svaki put sa novim lažima izlazi. Da e, znači, zato je on munafik ko bude pozvan da mu se sudi po Korani i sunnetu po pa odbije, munafik je. Kogod bude pozvao, pozivao, je tako, da se sudi po zakonu mimo, mimo Allahovog zakona, učinio je Allahu subhanahu wa ta'ala pripisao druga učinio širk u pokornosti i zakonodavstvu. U pokornosti i zakonodavstvu. Kogod sudi po zakonima ima Allahovog zakona, nije mu vahid. Zašto nije mu vahid? Zato što je Allah subhanahu ta'ala pripisao druga u pokornosti i zakonodavstvu. Ne može biti mu vahid. I nije učinio kufru taguta. Nego šta je učinio? nego je povjerovao u put. Onaj ko sudi mimo Allahovog subhanahu wa ta'ala zakon. Kogod izađe iz Allahovog zakona i okrene se nekom drugom zakonu mimo toga i učini zakonom koji će biti, kojem će se dati prednost nad kitabom, nad Koranom i sunnetom, u presudama, on je kefir obaveza je protiv njega se boriti dok se god ne vrati Allahovom sudu, Allahovom zakonu. U svemu, i velikom i malom, u svemu, dok se god ne vrati sasvim skroz Allahovom subhanahu wa ta'ala zakon. Kogod presudi mimo Allahovog zakona ili bude tražio presudu mimo Allahovog zakona, tako? On je presudio i sudio se kod taguta. Presudio po tagutu i sudio se kod taguta. Zemlja u kojoj se sudi po zakonima mimo Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona nije islamska zemlja. Tako. I obavezna je hijre hijra iz nje onome ko može. Obavezna je hijra iz takve zemlje onome ko može. Koju se nesu. Koju se nesu, je. Tako sam rekao. A ako budem šta drugo rekao, odmah me ispraviti. Ovo je sad škakljivo. Samo ne, ako uspali gotovo. Za glavi smo. Razumljamo? Dobro. Ko bude sudio po ljudskim zakonima, a bude vjerovao da su ona batil, to nema nikakvog uticaja. Je tako? On ne sudi po Allahom zakonu, ali kaže, gdje su ovi zakon po kojima mi sudimo, one su neispravne, one su barate. Je tako? Ovo što radimo je neispravno, to nema nikakvog utjecaja. Nego je to šta uklanjanje Allahovog šarijeta kao kad bi neko obožavao kipove i vjerovao da je to neispravo. Kao kad bi neko i vadat činio kipovima i vjerovao da je to neispravo. Svaka država koja ne sudi po Allahovom šarijetu i ne pokorava se njegovim naređenjima, to je džahilijetska kafirska, nepravedna, fasička država po tekstovima kuranskih ajeta. Znači nije po govoru neke uleme i nije po nekakvim, nego po tekstovima kuranskih ajeta. Vađib je muslimanima da je mrze i da se neprijateljski prema njoj postave. Da se neprijateljski prema njoj postavi. I haram im je da je vole i da joj budu odan. I da joj budu odan. Haram im je da je vole i da joj budu odan. Ovo dobro zapamtite. Haram im je da je vole i da joj budu odan. Dobro. Puku prihvatanje islama. Bez pridržavanja zakona i šarijeta, je tako? Ne opovrgava obavežu borbe protiv takve. Je tako? Nego borba ostaje vađiv sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je ovo, ovo malo prije što smo govorili? Sve dok ne bude se prihvatio Allahov sud u svemu. I u velikom i u malom. A ovdje je općenitije još. Sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. I sve dok ne nestane fitne. A šta je fitna? šir Sve dok se šir ne ukloni. Sve dok se šir ne ukloni. Složili su se učenjaci, bez razilaženja među njim, da svaka skupina koja ostavi ili se odupre od izvršavanja nekog od šarijatskih propisa. Odupre se od tako, odupire se u izvršavanju izvršavanju nekog od šerijatskih propisa, je tako? Koji su jasni, prenešeni mutevati predajama, znači nema nikakve sumnje u njih, šta je sa njima? Da je vađib da se ustane u borbu protiv njih dok se ne vrate to propisu, dok ne počnu poštovati taj propis i izvršavati. Iako bi oni usto izgovarali šehadet i držali se neki drugi propis. Šta ovo znači? Jasno, šta ovo znači? Znači, ako ostaje jedan propis koji je važiv, jak mutevatir, predajem došao. Ostaje jedan propis, znači borba nije bez obzira što se držaju... Ostali propise što izgovaraju šehadet, na primjer. Ako su Ne mora biti da su ga nego se odupiru, neće da izvrši. To je ono što je bilo za Imam Bekra. Kao što je bilo za vrijeme Ebu Bekra, radijallahu anhu. Oni se odupiru, neće da daju zekijat. Bez obzira što su izgovarali šehadet, klanjali, postili, ali neće da daju zekijat. Što je brat govorio na jedinu. Ja znam, kad ne bi jedna grupa ljudi složila se jedno mjesto da, da, da, uče. da uče ja znam, mi ćemo da vrati petinja, pa se ne vrata. E, sad znate kakav je propis oni mjesta gdje ljudi klanjaju samo džumu. U džamijama. Ako pušte jedan na kasetu, nauči da ga. <laughs> sad znate, znači oni se svi šta dogovorili. Je tako? da ostavi pet dnevnih namaza u džematu. Znači, možda oni klanjaju po kućama, ali su se dogovorili da ga ostavi u džematu. Je li tako? I sveli to samo na džumu. Dobro. Dobro. To je bilo vezano za pitanja i mesele i fetve koje smo čitali vezano za taguta. Dobro. Od stvari koje poništavaju tevhid je, sad govorimo o tim stvarima malo, od stvari koje poništavaju tevhid je prijateljovanje sa mušricima i naginjanje prema njima. Rukun. Naginjanje prema njima prijateljovanje i naginjanje. Uzimanje njih za prijatelji, zaštitnike, tako, za konsultante, pomagače i tako da I naginjanje prema njima. Uz pomaganje rukom i metkom ili jezikom. Kogod ovo uradi, šta? narušio je svoj tevhid. Poništio je svoj tevhid. Nije više muvahid. Je. Pa, što? Svatim. Dobro. Ovi što su otišli tamo u Irak, da su prije toga bili muslimani. Postali su nemuslimani. Jeste. Da, prije toga bili da, da. Složila se sva ulema. I od Selefa i od Halefa. Šta znači ovo od Selefa i od Halefa? I od prvih generacija i od ovih kasnijih generacija, tako? Od Ashaba, Tabiina i Imama, svi, znači svi od Ehlu Sunneta, da čovjek nije musliman sve dok se ne ostavi velikog širka i dok ga se ne odrekne i dok se ne odrekne onoga koga čini. Oko čega se složili? Da čovjek nije musliman dok se ne odrekne velikog širka, ne ostavi ga i ne odrekne onoga ko taj veliki širk čini. Osnova vjere Islama i njegovo pravilo su dvije stvari naređivanje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala, podsticanje ljudi na to i prijateljovanje i pravljenje saveza na osnovu toga, je tako? I tekfir onoga ko to ostavi. Šta ostavi? Ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? I ostavi podsticanje na to. I ostavi savezništvo po toj osnovi. Je tako? i zabranjivanje širka u Allaha subhanahu wa ta'ala u ibadati, je tako? I neprijateljstvo na osnovu toga i tekfir onoga ko ostavi to, ili tako? Ko, odnosno tekfir onoga ko učini širk i tekfir onoga ko učini širk. Znači tekfir onoga ko ostavi tevhid i tekfir onoga ko učini širk. neće se čovjek spasiti ko učini veliki širk. Znači, neće se čovjek spasiti ako učini veliki širk. Osim onoga, je tako, ko bude, znači, činio tevhid samo Allahu subhanahu wa ta'ala i približavao se Allahu subhanahu wa ta'ala mržnjom mušrika koji čine širku Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači neće se čovjek spasiti od velikog širka dok ne budemo vahid u Allaha subhanahu wa ta'ala i dok se Allahu subhanahu wa ta'ala ne bude približavao kako približavao mržnjom mušrika i oni koji čini širka Allaha subhanahu wa ta'ala to je ibadet dobro Ko kaže, neću da budem neprijatelj mušnicima. Je tako? Ili bude neprijatelj i neprijateljski se prema njima odnosi, ali ih ne tekfir. Taj nije musliman. Taj nije musliman. Ovo ako ih ne tekfiri, na što se odnosi? Ne smatra ih kafir. A možda čovjek nekad šta, smatra ga u srcu je da je on kafir, ali ga neće da protekfiri na glas. Tako? Ne smije da razmišlja na glas. Taj, znači, ne, ne ulazi pod ovo. Nego se ovdje misli ne tekfiri ga, znači, nikako ne smatra i kafir pomaganje mušrika protiv muslimana je stvar koja izvodi izvjer. I to je riddet, otpadništvo od vjere. Pomaganje mušrika protiv muslimana je riddet, otpadništvo od vjere. Ko se bude borio sa mušnicima protiv muslimana, kjafir je, učinio je kufr. Makar bez toga, znači mimo toga bio mu vahid, i činio i brade, samo Allah subhanahu wa ta'ala i ostavio se širka. Makar se ostavio širka. Ali sama činjenica da je stao sa mušnicima u borbi protiv muslimana, znači, izvela ga izmjeri. Ko pomogne mušnike protiv muslimana i podrži ih svojim imetkom, koji će oni iskoristiti u borbi protiv muslimana učinio je kufr. Ljubav prema mušicima i pomaganje mušika protiv muslimana je kufr koji izvodi izvjeri. Svako ko boravi među mušicima, a može da učini hijđu, a tu kad boravi među mušicima ne može da uspostavi vjeru. Ne može da izvršava da upotpuni svoju vjeru. On je šta? Šta mislite šta je? Kao i oni neće seliti, ne, ne može izvršavati. Ne klanja, klanja, kako? Ne izvršava, znači, ne može da uspostavi vjeru, ne može da upotpuni svoju vjeru. Općenito, znači, ne ulazimo sad u detalje šta a može da učini hijžu. Tamo gdje će moći. Sigurno je šta ovdje. On je čini time šta? Haram. Po konsenzusu. To mu je haram što ostaje tu i boravi. Ali ga to ne izvodi. Kako je bilo stanje? Hm? Muslimanima koji su ostali kada? Pa Možda neće. Znači, njemu ne znači ništa što, što ne može spustiti vjeru. Ne, ne smeta mu to, ima ono što ne vede ga što ne može spustiti vjeru. Znači, on u osnovi može učiniti hijžu, ali ostavi tu hijžu. Učinio je haram. Učinio je haram. Stvar koja je haram po iđma'u. Ali ga uvijek to ne izvodi iz Je tako? Dobro. To je znači o stvarima koje šta narušavaju teuhid. Poništavaju teuhid. Ostalo nam je još svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala i imanu kaderu. To smo skoro govorili, je li tako? To smo skoro ponavljali, je li tako? Pa- A o tome smo još jednom davno prije govorili, je li tako? To to biti opet. Sad ćemo u tezama samo kratko ponoviti. A to smo već prošli. Od imana u subhanahu wa ta'ala je da se vjeruje u ono čime je sebe Allah subhanahu wa ta'ala upisao u svojoj knjizi na jeziku svog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bez čega? Ko će nam reći? Bez izo, izokretane. Bez ajde, negiranja. Bez ulaženja u kakoć i bez poređenja. Znači tako vjerujemo u svojstva. Kako je svojstva kojima je sebe Allah subhanahu ta'ala opisao, onako kako je on sebe opisao i kako je došlo na jeziku njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bez bez pa onda moraš znati objasniti bez čega bez tahrifa, bez izokretanja značenja znači kad dođe ruka mi ne kažemo to je vlast, moć blagodat, ne ruka kad dođe lice na kažemo je tako? bez izokretanja značenja, bez ta'tila, bez odbaci, od, odbacivanja i negiranja. Drugi dođu, kad dođe lice, ruka, kažu nije ovo svojstvo Allah to odbaci. Bez ulaženja u kakvo? U kakvoć, je tako? Pa kad Allah subhanahu wa ta'ala šta kaže da je se uzdigao iznad arša, uzdigao se iznad arša. Ne ulazimo u kakvoću, je li tako? I bez pore, porezina. Tako vjerujemo svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad ovo zapamtiš, ove stvari, neće ti moći niko prići i ubacivati šubu po pitanju svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko Allaha subhanahu wa ta'ala uporedi sa njegovim stvorenjima učinio je šta? Kupa. Ko zanegira svojstvo kojim je sebe Allah subhanahu wa ta'ala upisao učinio je kufr. I ovo se ovako općenito kaže. Tako? mi potvrđujemo sve ajete koji govore o sifatima i hadise koji govore o sifatima prema njihovom vanjskom značenju. I potvrđujemo njihova značenja. I vjerujemo u njihovu suštinu. Je tako? I vjerujemo u njihovu suštinu. A ću u kakvoću ne ulazi. I to vraćamo Allah subhanahu wa ta'ala. To nam nije naređeno. To je što se tiče svoj stav. To je što se tiče svoj stav. Hajde nam sad ti objasni kako mi vjerujemo da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša. Hajde brat, šta si sakri tam za babu? Pa nisi ti mali da se kriješ iza babi. A, Allah je div. Veliki. Kako mi vjerujemo da se Allah subhanahu ta'ala uzdigao iz naša? Ko će nam to objasniti sad? da Uzdizanje nam je poznato, znamo šta to znači, je li tako? Da razmišljamo kako je. Ali ne ulazimo u kakvoću tog uzdizanja. Uzdizanje nam je poznato, to znamo šta znači. Allah subhanahu ta'ala je potvrdio to svojstvo i mi vjerujemo da je se uzdigao, je tako? Ali ne ulazimo u kako? U kakvoću. Ali se mora vjerovati da je se uzdigao. Je tako? Ali se mora vjerovati da se uzdigao. Ruka. Kako vjerujem? Ima ruke ali kunaša drug, kako njegovim. Uzvišenosti sa savršenosti. Ne ulazimo u kakvoću, potvrđujemo to svojstvo. Ne pravimo pored, poređen. Dobro, neko će reći, ali čim se kaže ruka, odmah se pomisli, znamo mi. Tako je naša vestino Ha? I kažemo, ko tako kaže pravi je fasik. Odmah je napravio pore, poređen. Je tako? mi to negiramo, da odmah nam padne. Zašto negiramo da odmah nam upadne? Da značenje ruka ne upućuje nužno odmah na, i na osobinu ruke, je li tako? Zašto? Zato što je ovo tvoja ruka, a deva isto ima ruku. Je li tako? Bager ima ruku. Bager ima ruku. Je li tako? Šta je ovaj izraz on u suštini ne dobiva svoju kakvoću. I ti ne zamišljaš kakvoću tog izraza dok se on ne pripiše nekome ili nečemu. Tek onda stvaraš sliku toga. Pa kad kažeš bager ima ruku, je tako? Onda stvaraš sliku kakva je to ruka, je tako? Neka poznata. Je tako? Kad kažeš, ne znam, Omerova ruka onda stvara sebi sliku neke poznate ruke, jel tako? <laughs> neke snažne desnice. Ali i na ruka, jel tako, radi Allah an, onda zamišljaš tu ruku koja nikad dvoboj nije izgubila. Koja je tu bila podlaktica. Jel tako? To je ta stvar. A kad se pripiše Allahu subhanahu wa ta'ala, onda ne zamišljaš ništa. Ništa, zašto? Zato što ne znaš kakav je Allah subhanahu wa ta'ala. Prema tome, i ne asocirate to, ne praviš nikakav tesavur, da tako kažem, ništa ne zamišljaš, je tako? Nego to ostavljaš tu kako hoćeš Allah subhanahu wa ta'ala, ali potvrđuješ to značenje i vjeruješ u to svojstvo. Jel ovo jasno? Ovo nemoj da vas kod dođe da ukotra podvalje. Dobro. Ostalo još imanu kada? Neće čovjek vjerovati u Allaha da je Allah gospodar kako treba sve dok ne povjeri u što? U kader. Sve dok ne povjeri u kader. Znači neće priznat svoj, robubi, svoj, svoje robstvo. Je tako? Neće priznat da je on rob i neće se poniziti pred Allahom subhanahu wa ta'ala kako treba da se ponizi i neće priznat Allaha za gospodara kako treba da ga prizna za gospodara dok ne povjeri u kader. Je tako? Zato je vjerovanje u kader od ruknova imana. Imana. Je tako? Vjerovanje u kader od ruknova imana. Zato Abdullah ibn Omar šta kaže? Tako mi onoga u čijoj ruci sina Omerovog duša, kad bi na Allahu putu podijelili brdo uhud zlata, neće im Allah primit ništa od toga dok ne povjeruju u kadru. Dok ne povjeruju šta? U kadru. U sudbinu. U Allahovo određenje. Jer tek kad povjeruju Allahovo određenje, povjeruju Allahovo gospodarstvo u potpu, u potpunosti. Šta tu? Da Allah subhanahu wa ta'ala sve prethodno zna. Da je sve prethodno za, zapisano, da stvara on šta hoće i biva samo ono što on hoće i da je on jedini stvoritelj. Kad se tako pomiri sa tim, onda mu nikad neće naupast šeitanska pitanja u smislu Je tako? Šta je sa kafirima? Kako će kafir biti kažnjeni? Je tako? Što će oni biti kažnjeni? Je tako? A za sudbina? Pa i tako da je. Ne. Znači, vjeruju sube. Iman i kufr, pokornost i grije, Sve je to po Allahovom kaderu i njegovoj volji. Osim što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa imanom i pokornošću. I obećao je zato nagradu. A nije zadovoljan sa kufrom i nepokornošću i prijeti zato kaznu. A jedno i drugo je Allah sudbinom odredio da bude imana i, i kufra. Tako. Kakvi su stepenovi vjerovanja u kadar? Ko će nam objasniti? Ko će nam objasniti? Hajde. Ne znam ja, jel? Jel, stepenovi vjerovanja u kadar, odnosno stupnjevi kadra, šartovi kadra, kako god se izrazimo, vezano je za kadar. Treći. Prvo znanje, da Allah subhanahu wa ta'ala sve prethodno unaprijed zna. Dobro? sve Zatim? Da on određuje šta hoće, kako, da kako. Da se sve događa prema njegovoj volji. Volji ne može ništa protiv njegove volje. Je tako? Ne može ništa biti protiv njegove volje. Dobro? I dalje? i da je on jedini stvoritelj. Niko ništa ne, ne stvara mimo njega. On je stvoritelj svega. Jeste razumili reći? I to je onda potpuno vjerovanje u kaderu. Zato Allah subhanahu ta'ala odgovara mušicima. Kad oni obožavaju mimo Allah subhanahu ta'ala ono što im ne šteti Ermini. Niti im može koristiti Oni to obožavaju. I kažu, što obožavate te tamo neke kaburove i evlije? Oni kažu, ovo su naše šefađi kod Allaha. On će se za nas uzimati kod Allaha. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, rec kul, eto bi un Allah bima la ja'lamu fi samavati u la fil ard. Zar Allaha obavještavate o nečemu što ne zna na nebesima i na zemlji? Ervine, Šta ovo znači sad? Zar Allah obavještavate o nečemu što on ne zna? Ako Allah ne zna da su ovo vaše šefađije i da će se oni zauzimati za vas, šta to znači? Pa da to neće ni biti. Ako Allah ne zna, jer nema ništa što Allah ne zna. Pa ako Allah smjerno tajla kaže, zar ga upozoravate na nešto što on ne zna, Allah ne zna da će ovi biti šefađije, da će se zauzimati za vas, Šta to znači? Da neće ni biti. I da se neće zauzimati. Jer može biti nešto što Allah ne zna. Znači što Allah ne zna niti je kad bilo, niti će biti. Niti će biti. Znači ne ima ničega što Allah ne zna. Pa kad Allah svana ta'ala ovdje kaže, zar upozoravate i obavještavate Allaha o nečemu što on ne zna na nebesme na zemlji, znači da toga i nema. Niti je bilo, niti će biti. I to je tako ubjedljivo, znači ubjedljiva negacija. Ništa nema, ni jedne trunke. Ništa. Ne postoji. Ni u najdubljim dubinama zemlje i bilo koje druge zvijezde. Ni jednog zraka sunčevog. Ni jedne liske. Ni jedne ćelije. Ni jednog atoma. Ni protona, ni elektrona. Ni neutrona. Ništa nema a da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna sve. Apsolutno sve. I to je vjerovanje u kadar, da Allah sve zna, da je sve zapisan, jer u suprotnom pripisali bi nedostatke Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Da, da se ništa ne događa mimo njegove volje, šta u suprotnom bi bilo da nešto Allah hoće da bude, ono ne bude. Ili s druge strane, nešto Allah s.w.t. neće i ne želi da bude, ono se desi. Onda on nije apsolutni gospodar. Pa tako? Zato se mora vjerovati u sudbinu. I u sudbinu samo vjer, vjerujemo i nema nikakve druge obaveze prema sudbini. Je li tako? Ali nam neće prema sudbini biti su, suđeno nego prema šerijatu koji nam je bio poznat. Pa čovjek ne može reći, je tako, pozivat se, pravdati se sudbinom. Da je meni bilo suđeno, ja bi, ovo, šta ti znaš šta je te suđeno? Ti ne znaš šta ti je suđeno. Dok se ne de, ne desi. Je tako? Ali znaš šta ti je naređeno. Znaš šta ti je zabranjeno. I zato ćeš biti pitan. Je tako? Zato ćeš biti pitan što ti je naređeno i zabranjeno. Prema tome, Šta je na čovjeku? Da se tru, trudi. Zašto se čovjek trudi? A zna da je Allah spano tela sve unaprijed, zna sve unaprijed zapisao. Zašto se onda trudi? Zato što čovjek ne zna šta je Allah odredio, šta je propisao. Pa se trudi, pa što stekne i stigne, to mu je znači kad, kad stekne i kad stigne bilo pro, propisano i suđeno. A on se trudi i nešto mu izmakne i promaši ga, Znači nije bilo suđen. I nagrada i kazna je na osnovu njegovog truda i nastojan. Je tako? A ne sjedi i ne čeka da vidi šta će to biti suđen. Nego se trudi. Ako je vrijeme ezana, još samo jednu rečenicu. Nemoguće je pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala zlo u bilo kakvom smislu. Zašto? Zato što je to suprotno njegovim savršenim i uzvišenim svojstvima koja su sva savršena i uzvišena. Je tako? I nisu, nema nikakve negativnosti i nedostatka, nedostatka u tome. Pa šta je da se zlom koji mi viđamo? To je zlo koje Allah subhanahu wa ta'ala stvara ali ne dolazi od njega nego od njegovih robova i, stvore, i stvorenja. Je li tako, Ermin? Pa, kad te nešto stigne, znaj da si zaslužio. Ti svojim rukama to zaradi, je tako? A da nije to zlo došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala početno, nego je došlo kao posljedica tvog džehla, tvog fiska grijeha, tvog neznanja, tvog zuloma koji sam sebi činiš. Je tako? E tako se, znači, onaj, vjeruje da je kader od Allaha subhanahu wa ta'ala i dobro i zlo. Od Allaha da Allah stvara i dobro i zlo. Ali od Allaha je dobro, a zlo Allah je stvorio radi sebe zbog njegovih stvorenja. Sebe zbog njegovih stvorenja. I šta još to je zlo u perspektivi, iz perspektive naše. Jel tako? A Allah subhanahu je i u tome dao duboku mudrost i veliku opet kori, korist i fajdu koja se vraća opet nekom od njegovih robova. Pa bude nekome iskupljenje za njegove grijehe, nekome bude osabor i pa stekne veliku nagradu. Je bude. Neko bude kazna na dunjaluku pa ga ne čeka na hiret i tako dalje i tako dalje. A nekom bude iskušenje pa još dublje zaglavi u kufr, u kufr i tako Allah subhanahu ta'ala stvara šta, šta hoće. E, sad smo prešli prvo poglavlje, i ponavljali opet prvo poglavlje i uz Allahu pomoć sve neći put prelazimo na poglavlje o وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وابنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل